que el Barça miraculosament el miracle va de per la seva tresoreria però per faccionat del Barça més enllà del fet econòmic la il·lusió de mantenir la seva aspiració a la Copa d'Europa al minut 45 de la segona part quan tot semblava perdut una falta picada per Koeman des de la de la zona de mitjos del Barça l'ha pogut rematar amb el cap d'aquest